الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكي ولم يكن له ولي من ضل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatendo gonna مرونجي إلى amajjuvu تغتندني الله جل جلاله oyo allah atetera wo zadde allah tabaraka wa taala atazaala jalla jalaaluhu allah omulimu gwe atonda butonzi dear brothers we are in for darus this darus is all about aqidah our belief nam our belief it is very important for each and every one to worship Allah with knowledge. Now, not a matter of following, but you need to worship Allah when you are you have a knowledge about whom you are worshipping. <coughs> So we are in for this dance so that we can learn uh, about our belief. Huh? Ah? So I will try, I will try to translate huh? uh, in some areas, and as well I will try to use Luganda because the majority here they are well conversant in what in Luganda. But I will try to see that I don't leave you behind. Uh, allah subhanahu wa ta'ala tumutendereze ebbanga lyonna oyo allah tazaala allah tazaalibwa allahu subhanahu wataala bwe yayagala okuteekawo ebitonde yalagira bulagizi nti bibeerewo ne bibeerawo si mu kifaananyi kyakuba nti azadde wabula ng'atonze butonzi allahu jalla jalaaluhu allah gwe twogerako tabaraka wataala huwa rabbuna allah is our lord nam huwa rabbuna wa rabba kulla shai sure. Allah is our Lord and as well is the Lord of each and everything buli kintu kyonna kyolaba ne kyotalaba kitonde mu bitonde bya allah allah tabaraka wataala yabirabirira allah yabiriisa allah yabinywesa nam for whatever you see it is the responsibility of allah to feed those creatures uh, to give them what to drink, to sustain their lives. It is Allah's responsibility. No creature can take care of itself. Each and every creature is looked after by the Creator. Allah subhanahu wa ta'ala yatwala obuvunaanyizibwa okubanga la alabirira ebitonde byonna jalla jalaaluhu kyabuvunaanyizibwa otudde kyabuvunaanyizibwa eri ekitonde kyonna abayizi akooye ah, nga mututa nam akooye nga otuta nga ogenda ebulu nga okola emirimu emirala egyakulagirwa nga fe otuleka ntugira tusoma ebyaffe nam kati allah tabaraka wataala ye mutonzi ngaebitonde byonna birina okukimanya nti allah eyabitonda bwe yamala obitonda allah n'abiraalikako okumusinza okusinza allah kukwetagisa okuba nga allah omumanyi nabadde ku midiya jo nyensangako akasajja nam kabadde kafaanana nga akasiraamu nga kasibye ekitambaala nam nga kalina nekiribu kiwanvu kyeru kino ekyange ekimpi ekyako kyabadde kiwanvu nam omusajja oli nga agamba nti lwaki ogamba abantu nti eriyo enkomerero nti eriyo obulamu obulungi osinga wano nga togendangayooko nam our is sure ah, that there is good life after this life when you have never tasted that life Yeah, the man was uh, arguing that uh, ah, that's the other side the man was arguing that there is no life after this life and that is the belief of all non-believers, all non-Muslims. They are sure that there is no life after this life, no good life after this life. But the fact is, there is life after death. There are people who are going to live in good life after death, and there are many people who are going to suffer, who are going to cry after death. nti eriyo obulamu teriyo obulamu nga tumaze ova mu nsi muno ekyanewunisiza kye kino ku peegi ye <clears throat> kwabaddeko abasiraamu ku peegi ye oli connected ku kitimbaawo toliiko teekako teriwo wano kanginoonye wano ku peegi ye kwabaddeko abasiraamu omusiraamu omu naagamba sallansasire nkirabye wano kuba kijja tuyamba nnyo omusiraamu abangi nga bagamba nti no ogambo kya nteriyo obulamu bwa luvanyuma obukafiiri bwenyini obwo si busiraamu omusiraamu omu n'agamba the man has got a point the man has got a point this professor is very good what is talking about is true subhanallah omusiraamu n'amugamba naye bino byoyogera gwe okakasa oli musiraamu a bannange basiraamu temusaagiranga mu bigambo bya allah tabaraka wataala omuntu apositinga ekintu nokomentinga nova mu busiraamu omuntu apositinga ekintu ku peji ye nokola komenti nosangulwa nowandukululwa mu basiraamu ba allah tabaraka wataala omuntu yenna gwe tukakasa nti ono kyakola ali mu kujerega ddiini oba avuma ddiini oba akakkanya ddiini oba ajeeja bigambo bya allah subhanahu wataala oba ali mu bigambo bya mubaka nabi muhammad salallah ali wasallama byajerega omuntu oyo ekyamazima ekikakata ku nze naawe kumuwabula wabanga aganye tumusenguka tumunyiigira tumukyawa naye abasiraamu subhanallah omusajja yapositinze ebigambo ebiwakanya uh, yaumu alqiyama omu ku basiraamu nakka wansi wa positi eyo nanga omusajja tyayogera kituufu bameka mu basiraamu muffe nga tusaala esala ttaano naye nga mumaaso ga allah twava dda mu busiraamu nga tukkaanya n'abatali basiraamu bye bakkaanya nabyo ebyo allah ngaayogera birala nga n'abakaafu boogera kirala omusiraamu nakkaanya n'omukaafu kyayogedde abooluganda tosobola kubeera musiraamu nga totegedde busiraamu bwo tubeera ku midiya omuntu wagenda ku midiya anoonyamu bimusanyusa nebeera ku midiya nga onoonyamu kusoma ddiini yo obeeko kyoyongera ku busiraamu bwo otulekawo ngaosobola okudifendinga obusiraamu nga ggwe ngaomanyi arkanul islaam omanyi arkanul imaani omanye empagi z'obusiraamu omanye empagi z'obukkiriza naye abantu bangi subhanallah nga bo bagamba basiraamu naye ngaebikolwa byabwe byabawukanya dda n'obusiraamu bwa allah tabaraka wataala ekyo ekigambo obanga osobodde kuba nonyeza wano enesimu eganja okumpa kyenjagala genda ku pregi yayita franka gasumba yabitaddeko franka gasumba naye subhanallah omusajja wabayogera olabiradala nga musiraamu yayogera naye nga kyayogera bukafiiri bwennyini si busiraamu yadde n'akatini si busiraamu yadde n'akatono abooluganda eriyo obulamu oluvannyuma lwa wano wallahi aa buba nga tebuliiyo allah agenda sasula aty obulyazaamaanyi obukolebwa mu nsi eno nga teriiyo nkomerero allah kati gwasiibye ramadaani ogenda sasulwa ddi okusiibakwo webanga teriyo nkomerero abantu abasse bannaabwe allah agenda bavunaana tyovulaba nti abatali basiraamu ebirowoozo byabwe n'amaanyi gaabwe babiteeka nnyo mu mbeera y'edduniya newooba nga olina kyomukozi oba nga azibbwako omusango ayagala nnyo ekkooti y'enseeramule era bw'atalamulwa alabira ddala ngaali azamanyizibwa ddala kubanga tasuubirayo kaseera ka allah kulamula kyova nti omulamuzi atuula mu kooti n'amanya amazima n'alamula ekifu looya bamutegeeza nti akana nakatuze najja mu kooti n'akwata qurani n'akwata baibuli n'alayira ngenda kwogera amazima nga obulimba bwenyini bwagenda okuzimba kulwaki tebamanyiiyo bulamu oluvannyuma lwa wano hatta n'abasiraamu abamu basala nga babiwakanya yensonga lwaki sanga omusiraamu ngaasalamu sala zayagala sanga omusiraamu ngaasiiba thatis walaba nga abantu basiiba naye nga wafuna gaapu nga tewali basiibye nga naye alya osanga omusi abantu bangi ngaebikolwa byaffe mu ddiini eno biragira ddala nti oba si kyo tetulina basiraamu nabwe kitaba oluganda wallahi tutegeere allah bwetujje mumusinza nga allah bwayagala tutegeere omubaka nabi muhammad salllahalaihi wasallam bwonaamutegeera ogenda kwanguyirwa eddiini it is a must to each and every muslim to want to know about allah to know about this religion islam to know about prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam. The only way you can worship Allah when you are you, you feel breathed in your heart, it's when you know Allah, you know this deen, you know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni abana da mubanji basi bali mu dini eno nenga wallahi bamenya Allah kiyagamba agama kamathalil himar nga balinga endogoyi yahmilul asfara esitudde papula. tesobola zisoma zigimenyera bwereere newe kitubobeera mu ddiini eno nga togisomye wallahi ekumenya bobeera mu ddiini nga togisomye ekumenya eddiini yaffe eno tugijja ku mbaka nabi muhammad salllahu alaihi wasallam omuntu okukkiriza nabbi tuba tutegeeza ki one aataahu kumugondera bima amara mu bye yatulagira wagamba nti qaala rasulullahi salllah alihi wasallam kyatteeka gyoli okukola ekyogeddwa ekyokubiri tasdiquhu tasdiquhu omukakasa fiima akhbara mu bye yatugamba nti enkomerero ejja kubeerawo ejja najeeri eriyo ebibonerezo muntaana eriyo okwesiima muntaana obikakasa nti mazima kibaite okukiriza omubaka nabi muhammadin salllah ali wasallama ekyokusatu athalisi okubeera nga twesamba bima naha anhu wazajara okubeera nga twesamba okuleka byeyatugaana okubyesuulira ddala nti aa ekyo nabbi yakigaana kibaite okukiriza omubaka nabi muhammad salama ekyokuna an la yabuda llah illa bima sharaa obutasinza allah okugjako n'ekyo kyeyatusomesa kyeyatuteerawo okusinza nakyo allah ng'akiyisiza ku mbaka nabi muhammadin salllahalaihi wasallama amakulu obutazuula mu ddiini eno obusiraamu nsonga yonna nga woolaba abasiraamu abagenda ku ntaana z'abafu baabwe ne bajjayo qor'anu ne batandika okusomera qor'ani mu limbo ngaolaba abasiraamu abamala okunaaza omufu ne bateeka maiti mumakati gaabwe ne baleeta qor'anu ne bamwetoloola ne batandika omumusomera qor'an subhanallah nga boolaba abasiraamu abagenda mu kuziika naye nga bagenda bagobereza amaloboozi ku bafu abo la ilaha illa llahu la ilaha illa llah naye nga nabbi teyakikolako salallahu alaihi wasallam nabwe kityo ab'ebitiibwa tukkirize omubaka nabi muhammad salallahu alaihi wasallam bwe tunamukkiriza wallahi allah agenda kutwagala wayagfir lana dunubana era allah atusonyiwe amazambi gaffe ab'ebitiibwa ayuha nnas abange mmwe abantu ittaqu llahu taala wa atiuhu tuti allah subhanahu wataala ate allah tumugondere jalla jalaluhu tuti allah jalla jalaluhu ate tumugondere mu byeyatulagira twakava mumwezi ogwekitiibwa omwezi ogwa ramadaani naye abasiraamu bazzeeyo dda ku bujeemu abasiraamu bazzeeyo dda ku bujeemu eno masijidi ebadde ngaesaala nga layini zino zijjula nam allahu akbar bafuumuse dda emisinde balinga abeekanze omusezi la ilaha illa llah balinga abeekanze omusezi manusenna webaze allah gamba konti alhamdulillah ndigwe tonadduka nsaba allah atunyweze abebitiibwa saba allah akunyweze busobola okutya ku makya nga tokyali mumuzikiti wano busobola okuziba leero nga tokyali musiraamu gukyasobokera ddala okuyingira saawa mwenda munaana nga naawe okutta ekaveera kawalagi ogamba alhamdulillah kamala okugezesaako ndabe weebaze allah nti okyali musiraamu ate osabe allah akunywereze ku busiraamu tuvudde mumwezi gwa ramadaani nga allah atuyigiriza okumutya batono nnyo abayize batono nnyo abayize nsaba allah tuteke mubatono awe abadde basaala ekikumi kati bazeeyo mu asatu tunayingirira mu dhulqaada nga bayingidde abiri mu bataano dhulhajji nga bayingidde abiri ramadaani egenda okuddanga layinyezeeko abantu basatu subhanallah tusaba allah atuwa okumutya akaseera konna omuntu ebbanga lyonna abeere ngaalina obunywevu mu kusinza allah nga tasinza allah mu kaseera wabula ngaasinza allah ebbanga lyonna jalla jalaaluhu abooluganda <clears throat> ibadullah abaddu ba allah subhanahu wataala ina rukuna alawal amazima ddala empaji esookera ddala من أركان الإسلام منفذو الإسلام هو الشهادتان زنفذ مكة زنفذ بيري bwe kukakasa okw'emirundi ebiri bwe kwe kujulira okw'emirundi ebiri shahadatu an la ilaha illa allah omuntu okkakasa nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako allahu subhanahu wataala wa anna muhammadan rasulullah era omuntu n'akasa nti amazima ddala muhammad صلى الله عليه وسلم وكوى الله سبحانه وتعالى وهذا الركن الأساس إليه إنفدي إنفدي تشكر الذي تقوم عليه بقية الأرقان إيمري لكو إنفدي ذو النيز سيجد أبيب تيوى obusiraamu buno allah yabukola n'abuzimba muzimbo islam is taken as a building nam Islam is taken as a building. A building which has got pillars, those pillars which are, which are supporting that building. But Islam as a building has got five pillars. Has got five pillars. One is bear, uh, bear, bearing uh, witness that there is no one worthy for worshipping other than Allah. And witnessing that Prophet Muhammad Sallallahu is a prophet of Allah and his slave. That is the first, a first pillar of Islam. Secondly, to perform five daily prayers. We, now we are done with Salah. The, the, the, prayer which we have just prayed right now is Salat al-Duhri. Now, thirdly is paying zakah. Paying zakah. It is called charity in English. Then uh, the fourth pillar is uh, fasting your Ramadan, the one you have just finished just days back. And then the last one is performing Hajj or Hijjah or making the Hore pilgrimage to Mecca, which was uh, which was uh, ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. It is a compulsory journey to all rich Muslims. Omuntu okubeera omusiraamu alina okuba nga empagi ttaano empaja esookera ddala shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah empaja eyo shahada ziri empaji ttaano nam ziri empaji ttaano naye kiringa olaba engeri gye bazimbamu akasiisira nam a heart dn heart that house called a heart It, they are very, more, very much in your region there I, I, i'm sure i'm very sure that building, that hut, they usually put a pillar in between. Yeah? But they and put the makati and they, they lay other pillars against that, that supporting pillar. So Islam as a religion has got Shahada as the middle pillar. All these other pillars they lie against that Shahada. Once one is not having Shahada, it is automatically is not having a salah is not having a psalm is not having zaka no hijja no anything even if he does all good all the rest of the good deeds in islam without shahada is not having anything in islam omuntu yenna ebbanga lyamala ng'asaala asiiba atoola zaka akola hijja naye nga talina shahada talina la ilaha illa allah byonna ebisigadde tebibeerawo nam omusingi allah gwe yateekawo okuzimbirwa byonna ebisigadde mu busiraamu ye la ilaha illa llah naye weebuuze oli ruddawa ne shahada waliwo abafu abamu betugenda oziika manye eriyo baimaamu abamu abagana okutereeza omusajja ategeddemu shiriku afudde si musiraamu afudde mukubi wa bitabo ate imaamu nayimirira mu sala embwajulire nam namusaalira naye ekimu ku byansesa tusaalira tugenda omukuziika omufu oyo yali omushiriku kati bamugoberezaako la ilaha illa llah la ilaha illa llah la ilaha illa llah muhammadu rasulullah ekigambo ekyo kitegeeza tewaliyo kisinzibwa mu butuufu okugjako allah ebisinzibwa byonna nga si allah bisinzibwa mu bukyamu la ilaha kyokka ono omufugu batwala afudde awakanya ekigambo ekyo bano ate bamuleeta bamuleeta balumiriza nti obadde okiwakanya naye ky obadde olina okugoberera ati imaamu era wamalanga jja asitama ku muntu wegwe ngaamugamba nti owaayi jukira uhkuru lahda uhkuru lahda jukira endagaano gyewajja naye muno mu duniya ye la ilaha illallah era kwolina okugendera gwabigamba afudde ayinairizi gwabigamba afudde afiiridde mu ssabo lyenyini gwabigamba afudde musajja mulaguzi aleeta enkoko nazituga mubajjanjaba abalwadde kati la ilaha illa llah omusiraamu tasanye kujagala mu kaseera wali ngaatwala mufu tasanye kujagala mukaseera wali nga ali mukuziika tosanye kugira amabulami nti embanga nfudde munyimbirenga la ilaha illallah la oyina kukolagana nayo ngaokyali mulamu la ilaha illallah kubanga yempaji eyo taqumu alaihi baqiyatu larkan eyimirirwako empaji zo nesigadde nga iqamatu sala itai zaka saumu ramadan wa hajju lbaiti nagamba omuntu yenna okubeera kwe nga musiraamu obusiraamu bwe bulina kuzimbira ku shahada era omuntu wabeera asiramuka tebamugamba nti tandika okusaala la tebamugamba nti tandika okusiiba tebamugamba nti eh, kyoba nti eri omuntu asiiba bano abasiiba mbu nsiibirako mukwano gwange abatali basiraamu batera okusiiba asiibirako mukwano gwe asiibirako maama we maama wange musiraamu yino kati musiibirako la omuntu yenna tabeera musiraamu olwokuba akoze emirimu gyabasiraamu omuntu abeera musiraamu olwokuba alina shahada shahada la ilaha illa allah naye abasiraamu bangi wallahi bagayaavu nnyo ku shahada kyegambye omuntu oli gwegambye mu ntandikwa nti oli yapositinze nga awakanya obulamu bwoluvannyuma awakanya yaumul akhiri omusiraamu nakka wansi wa positi eyo naga nti profesa kyayogedde mazima subhanallah laba wawakanya allah subhanahu wataala kubanga shahada empaji zonna ezisigadde zikomawo ku shahada eno omuntu atategeera allah tayinza kutegeera akhira omuntu atategeera allah tayinza kutegeera sala kivulaba nti olwokuba shahada z'abantu nfu omuntu ayimirira mu sala nga talina udu nam omuntu ajja mu sala nasaala nazinga emikono atamanyi bye boogera omuntu ajja mu sala omuntu olwaleero abeerawo ne bafiirwa omufu waabwe ne batuuka okukola emikolo egyokugaba emaali y'omugenzi ne baleeta kooti basiraamu waliwo akapapula wenaaba nkomyewo ku midiya kuno nja kukaleeta kalaga esatifikeeti satifikeeti ey'obufumbo nam marage satifikeeti naye nga yamateeka gano ag'ensi satifikeeti eyo egamba okugifuna bweba oyina abakyala shekhe bameka babiri babiri basatu igwe babiri satifiketi eri egamba bwoba oyina babiri omu mufiise nga bolaba abantu abagenda ku okusaba obuyambi natuuka ku ofiisi naga nti bano abaana kitaabwe yafwa dda n'olumbe lwaggwa n'endagala ezakola zavunda nti ye bambi kamulekwakattu kumbe taata waabwe yaza bavuga ku piki taata zavuga maama n'abaana kati asigadde bweru naye nga teyafa dda kati satifikeeti eyo gifuna olina okusayininga nti olina omukyalo omu era ekyennaku nti ne ku muzikiti wano yajjawo okwo naye ng'abagikulembedde basiraamu balina ejjubba nze siina jjubba balina ekofiira mpanvu yange nyimpi nam embuto zaabwe zalinene lwange tekuli nga bakunga abantu bettanire okuwandiisa obufumbo bwabwe bafune esatifikeeti eyo esatifikeeti kyekulembeza olina kuba na mukyala atya era etteeka lyasokera mu paliyamenti paliyamenti mwalimu abagezigezi nati eh, eno dino etteeka libeera limenyawo enkola yaffe eyabasiraamu ffe tuwasa babiri basatu bana bataano ogeza nowasowookutaano oba allah teyabigaana bana kati abasiraamu baali bagezi nti aa ah, ah, bino si byaffe bannange ffe tulina amateeka gaffe agatumala temututegerera mu bufumbo kati mu palamenti bavuddeyo ne balumba baseeka ate baseeka obutakkuta obwo ate omutawaana soe nawe oliseeka toliseeka omutawaana gwaffe baseeka kwagala kukola kukola buwalimu nga tubusuubiramu akasente so nga ate omuwalimu asaanye abe n'omulimu gwakola ave ku mulimu ogwo agenda asaaza abasiraamu bwe wobeera ne sente ezizo obeera independent minded oba wetegerera nebwe oba ntolina sente yiyo abakuwa sente be balina okukuwa ekyokukola kati abo walimu be bakulembeddemu ekisinde ekyo mu mizikiti balagire abasiraamu bewandiise obufumbo bwabwe mu mateeka amateeka gesimanyi oba gaki sinaba kubyetegereza oba ga gavumenti yaffe simanyi naye wekabanga gavumenti ekyamazima ffe ngaabasiraamu tulina amateeka agaffe ag'obufumbo nga allah yagatuwa jalla jalaaluhu omuntu wagamba nti la ilaha illa llah terisinziba okugjaku allah aba yewaddeyo yenna eri allah nga kyonna ekiva ebweru weddiini ya allah takkaanya nakyo era nina essanyu tewaliiwo tteeka lyaffe lya ddiini nga gavumenti erigaana gavumenti egaga nti ekyo okuliisa abantu e okuwasa nga toyenze e obutatta bantu ye eddiini byegamba katinaku bufumbo eddiini yaffe ina amateeka agagimala ate abasinza okuleeta olugezigezi bakyala mwe musinza okuleeta akajanja oyagalabeera ku musajja wekka ofiira ku ki omusajja ogenda mulekawo osinkane allah wo jalla jalaaluhu obeera ku musajja wekka kuwakulira netugawo wamulekayo nojja ofumbire nogolayo emyaka abiri wakamulaba emyaka etaano hata yinza nobba na musezi nga omanye omusezi waba afuluma mualimu omusezi waba agenda okukola nga balesyewo tabekakasa aleka abataddeko amayembe kati amayembe gabebasa paka lwakolaki paka lwadde omusezi era omuntu yenna gwowulira gwe baita omusezi aba alina amayembe E, amayembe gabalina bagaita kitambo ekitambo ekyo wekimulinnya shaitaani ezo wezimulinnya zezimugamba nti tolya nyama yante genda olyemu ate yabantu ntegereka kati omusezi bwaba afuluma okugenda ku operationis aleka bano abali mu nyumba abazikiza okusinzira ku irimu yabasezi kati oyinza obba omusajja akulwanya akulekesa allahwo nga namusezi n'abamu ofaafaagana n'omusajja ogenda beera naye emyezi ebiri allah mujjurule oba allah akutwale abakyala muvuddeyo okulwanyisa eddiini ya allah olw'omukwano obukwano la ilaha illa llah wallahi tekigwana abasiraamu mwandiyimiridde mwenna ne mugaana satifikeeti ezo zikontana n'eddiini busiraamu naye lwaki abantu bazisayiningira ku supiidi ey'amaanyi abantu bagamba nti bakkiriza shahada ey'obusiraamu naye ekyamazima nga si basiraamu omuntu agamba nti la ilaha aba agambye nti nafiyan nafiyan omanyi nafiyan omanyi e, omanyi omuntu agamba nti la ilaha aba agambye nti nafiyan nsanguddewo jamii byonna mayuubadu ebisinzibwa mindunillah ebitali allah subhanahu wataala byonna ebisinzibwa nga allah tabaraka wataala mbikoze eki mbisanguddewo kati omuddu yenna bwagamba nti musiraamu aba alina okuba nga yewaayo eri obusiraamu mujjuvu nga akkanya n'amateeka g'obusiraamu obusiraamu si buli kyebogera nti bubeera ku nseko nam obusiraamu bugamba nti omuntu bwabba akoleki bwabba ng'atemwako ki omukoneeza onseko wangi bugamba omuntu wayenda nga simufumba akolebwa ati akubwa akubwa ki akubwa bamukuba donati bamukasukira ebyo bitano bitaano ng'ayenze kibooko mumeka kibooko kikumi kibooko kikumi ate bakuba baleetaga sajjaga kabwe ngaabudulaziizi ngati abudulaziizi niyo temboko nakuba nga ne wookaaba tanyega mumanyi aba rdu <laughs> ne bwokaaba ngaakutidde omuntu avaawo aga nti mutiddamu ne mutambula ekiro yagenda mukalu ebaleeta abasiraamu abakambwe ne bakuba nga ne bwokaaba maama munsaasire nti ga tiweesaasidde ngaogendayo bakukuba allaga ti mubakwatirwanga kisa omuntu wayendanga mufumbo mayinja paka lwafa ogwo muzannyo ezonseko dini busiraamu si yakusekeramu eddiini busiraamu gwe weweeyo okole allah kyakwagaza jalla jalaaluhu bwe kiba nga etteeka erikuteereddemu lyakuzzaako gwe papala bibyo naye allah wo yakkiriza ero n'abasiraamu dairahilala nga nabasajja musajja naga nti nze ebyokuwasa abakazi abinsaagala kumanya yes omuntu waddemu okuwasa omukyalo omu waddemu okuwasa abakyala babiri dembe ly okuwasa abasatu dembe lyokunfaanana nawasaba meka bana dembe lyo nfaanana bwasabana allah yakikkiriza jalla jalaaluhu bwe kibanga tokyagadde si musango naye ate tokikyawa tokitamwa tokivumirira kubanga eddiini yo kyekyo kyegamba abatakkiriza basimbyewo amakanda okukyayisa abasiraamu enkola z'obusiraamu naye nga bazireetera mu kifaananyi kyakubaagala naye nga bo kyebakwese munda yaabwe kyakulwanagana ddiini ya allahu subhanahu wataala naye kityo baganda bange abalungi omuntu yenna agamba nti yakkiriza allah jalla jalaaluhu shahaada eyo gyalina ebeera ngaayina ogikuuma kubanga yeeyimiriddeko emirimu gyejjo nesigadde okuba nga allah agikkiriza jalla jalaluhu fa inkana hatha alasasu saliman qawiyan istaqamat sa'iri alamal bwebanga shahada saliman nga nungi omuntu ngaatoola shahada nga akakasa eddiini ajagala era nga akakasa ekyo kyeyatoolerako shahada nga kyakkiririzaamu kya ate akawiyan nga shahada ewebeera nga yamaanyi muye ngaerina effect banange okutoola shahada si muzanyo nam omuntu atoola shahada nga abadde anya omwenge nam otumanyi nti shahada ekujja ku mwenge shahada tomanyiyo omusiraamu nga agunywa nam olina gomanyi omusiraamu nga akona akona ebide temumanyi muyinayo nange ninayo bemmanyi ne bana abandaba ku midiya ayinza nobakati akaveera nkamuvudde muganekagwa nga nkyogedde <laughs> gye bali basiraamu nga bagunywa shahada eno omuntu wagitoola yegenda erongoosa embeera ze naye erongooseeko embeera ze singa aba yagitoola neebeera salimani nga nnamu ate nga kawiyani nga yamaanyi muyiye ngaemukontrolinga kubanga shahada ekontrolinga ntegereka booluganda shahada wekusanga onywa omwenge ekugamba katonya mwenge ntegereka bwekusanga oli mubbi shahada egamba tobba shahada bwekusanga obonyaabonya abakadde abakuzaala shahada egamba nti abakadde bayise bulungi haza shahada shahada bwekusanga oli mulimba shahada egamba nti aa bannange omusiraamu takolaki talimba naye kam minna bamekamufe bagamba ti ashhadu an la ilaha illallah naye nga shahada etugamba birala nga naffe tukola birala la ilaha illallah ku lwaki lwaki emirimu egisigadde gitagala oyina busiraamu gomanyiyo nga mugagga naye nga tawazaka namushekh oyina busiraamu gomanyi nga mugagga naye nga tawazaka nange nagwe mmanyi nga tawazaka eh, aa ah, ah, tuveyoeyo oyina busiraamu gomanyi nga tasaala Eh? banji mugambaveo ah, kambuuza oli olina omusiraamu gomanyi amanga tasiiba ate nga si mulwadde olina omusiraamu ah! gwewalabako nga mugaga naye takola nhijja tulabangako tulabanko amma tulabanko nze nalabako nono yalabako yebali naawe nga musiraamu ayina sente tava ku nyonyi dubayi bungereza amerika agenze singapore nga tali nyanku lugendo genda kukola hijja era nga abeerawo n'abalaba nga kati okukola hijja sente zange ezo kuyisa biseera koyere nawulira nti akasana kangi aa nagende dubayi subhanallah lwaki emirimu gino egiri waggulu wa shahada giganya otereera anti shahada teyateredde olwo siyeko ebintu ku gaali oba ku pikipiki kale ku motoka nopanga nopanga ebintu ku motoka oba ku piki bino ebyawansi ebitatereera bigenda binyenyawo ebiti ebyawagulu nga bitagala webigwa ebyawansi nebiringa bivayo nga bigwa newosiba emigugu egiri waggulu neginywera ngaegyawansi tejanywedde ebyawaggulu bivayo ebinyevu nebigwa kuba bino ebyawansi okubanga binafu kati abantu okulaba nga tebasaala okulaba nga tebasiiba tebatoola zaka tebakola hijja nga beekanya obusiraamu osanga omuwala omusiraamu ngaokussa akakaaya ku mutwe awulira nga avudde mu bulamu bw'ensi eno lwaki bikaluba shahada shahada shahada teyatereera kyova olaba nti emirimu gyonna egisigadde egyeddiini giganye okutereera era omuntu waabanga shahada ennungi era nga y'amaanyi kitereeza emirimu gyonna egisigadde si kye kyokka wakanat maqbulatin inda allah era emirimu gyakola olwokuba alina shahada ennamu gikkirizibwa mu maaso ga allah wantafau biha sahibuha era emirimu gyakola negigasa nanyini kugikola naye ebbanga lyamala nga shahada eyo si ntuufu nga shahada nfu la ilaha illa allah fasadat wasailu lamal emirimu gyonna egisigadde gifa subhanallah ibaada zonna ezisigadde omuntu bwazikola nga talina shahada zonna zifa basiraamu okimanyi nti omuntu alina shahada eh? kano kankayiseewo yeddiini kyegamba omuntu alina shahada nam nga takola ku mulimu gwonna gusigadde gwa ddiini agenda kuyingira ejjana okimanyi omuntu nga tafaalangako nga tasiibangako tatolanga ku zaka talinyanko muhijja ng'alina shahada agenda kuyingira ejjana wangi so nga ate tewaliyo omuntu alina shahada nga shahada yo entuufu ate n'atasaala nga bwetali omuntu alina shahada nga shahada ntuufu alina ata wazaka ah, ah, ah, teriyo muntu alina shahada nga shahadatuhu saliman wa kawiyan shahada namu ntuufu shahada yamaanyi mbulamu bwenge emukolako namanza netuka natasiiba natagenda kukola hijja ngalina shahada la abadan iliyomuunta tuna shahada like these friends of ours they uttered that testimony just yesterday two days back today two days back right now they are learning to perform salah they are learning that you have to pay zakah they are learning that it is making improvement if you are rich huh? if one of them dies from this period huh? Wallahi is entitled to enter Jannah provided that their Shahada were, were uttered with truth, that in their hearts they were meaning what they said. They, they believe in one God Allah and Prophet Muhammad. With the Shahada, when you've not done any other thing in Islam, you can enter Jannah. But with the Salah, with the Zakah, saum hija with feeding people helping the needy looking after the orphanages without shahada no janna omuntu yenna ngaasaala asiiba atola zaka yazimba omuzikiti nga talina shahada tagenda kukomba ku wallahi ate omuntu yenna nga tabikoze byonna ebyo allah n'amuwa shahada agenda kuyingira ejjana nsaba allah atuwe shahada entuufu kubanga bwetereera emirimu gyonna egisigadde gitereera mumaaso ga allah era omuntu tulina ebbaliro mahshar ebbaliro onaku lwenkomerero nam abagenda okuyimirira mu bbaliro okubalibwa yemmwe yeffe abasiraamu abatali basiraamu tebagenda kubalibwa anti tebalina mirimu omulimu omulimu singa atali musiraamu agabiro omunaku bano ababeera ku kkubo kakomba eh? akotoleza alakati akalema singa amuwa enkumi ttaano nga si musiraamu n'omusiraamu n'amuwa enkumi ttaano allah awandiika mu fayiro y'omusiraamu nti akoze omulimu eh? atali musiraamu tawandiikwa allah akwata omulimu gwogwo n'agumuwamu ekirungi mu duniya wano ku akhira talinaayo mulimu ogwo omuntu yenna ayina ekitali busiraamu allah gati fala yuqbalu minuhu allah tagenda kukiriza kyonna kyaleese allah agenda bizingako byonna omuntu byalese nga si busiraamu abikasuke mumuliro ne bananyini byo tagenda babala bagenda balagwe shahada yegenda okukubazisa allah akebere alabe nti wano yasobyamu nno kamwokyeyo emyaka etaano mumuliro five years mu muliro la ilaha ilala neweba saawa emu ye saawa yaki kukuyisamu muyise kugguka eri tanuulu ogimanyi tanuulu ngaekutte bakuba ekibonerezo nti yitamu mu tanuulu eyo naye bajjamu enkuzo naga yitamu ogende eri ye otuuka otuuka ate omuliro gwe tulina wano ku duniya gwayisibwa mu nnyanja musanvu semayanja nga zikalira allah nga aguweweeza netufuna kati gwe tulina kati kati ate jahannamu allah gyeyakuma neyeruka gyeyakuma neddugala yagikuma nemyuka neddugala neyeruka yagikuma nemyuka neyeruka neddugala kati eryawo erinze bulinzi kumeketa enku zamu jahannamu abamu ku bakasitoma abaganzi abagenda obeera mu jahannamu nga beeragana bwerazi tebaagala n'abagambako ye muntu yenna yava mu nsi muno nga talina shahada nga shahada yalagawa olunaku lwe wakwata emindi bwoti shahada lweyatambula wagikwatako <laughs> shahada yabaaki olunaku lwe wagamba ti naye nze kyendaba okusinzira ku kyendaba ssebo abalokole bano bandiba abatuufu tuyinza otutuuka ku nnaku lenkomerero nga bebabosi nze sibayisa bubi olunaku lwafunamu okubuusabuusa nazirya eddiini ntuufu nga n'obusiraamu ogamba butuufu lwe lunaku lwewafuna akapolotiko mu jahannamu shahada lwe yafa la ilaha illallah olunaku lwewafuna ebizibu n'ogenda ku ntaana ya maamawo n'ofukamira oga maama maama nyamba omusajja nga asusse okunkuba lwelunaku lwewasazaamu shahada kyansi gyokyalina ogimanyi okyali mulamu tasobola okugamba allah nti allah nsaba onkoleki onsonyiwa allah nsonyiwa allah nteredde olunaku lwewatuuka awali ente nga togirabawo nti eh, bagitute basaageya nge bajja jiza n'oyoolawo ettaka bwe baayise n'ogende w'omusamize kataala munoonye ente omusamize ekyakola okimanyi agamba ensonga bbiri ha olyose n'ojja nga bukyali nti ye baagibbye esaawa mmeka satu ha ogidde mu biseera byennyini kati takolirese nti ndirina kati kati <laughs> ah, katulabe ngaakebera akebera akebera ayino ah, ngirabi <laughs> ah, erinda mukulya muddo ssebo ino ngirabi erya muddo naye kyogenda okukola mu bwangu nno kuba wano weekyali ekyali kumpi leetayo embuzi enzirugavu oleete n'olugoyi olweru tukutukutuku n'enkoko etali mu bbala yonna n'emitwalo etaano togambako omuntu yenna yejjajja ng'agomoka wuuyo bodaboda anoonya embuzi agifunye enkoko agireese nenkumi ttaano nti aha kati ddayo eddagala lino liteekaawo entewe yabadde osirike tonyiga omuntu yenna nze ndi wano ngirondoola ngiraba erya muddo yiina etambula erya muddo yiina etambula ente byekola bwe babba ente ekola ebintu bimeka bibiri eiva eba erya obanga eri mukukola ki mukutambula kati olugira ngaakugamba kati tugiwadde wiiki namba ijjajje wiiki ngaeweddeko ente nga terabika nti ha olina gwewagambako sinagwenaga nti kati obuzibu bwe buli ndaba ina weetudde kubanga byagamba ente gye babbye byekola bweba ekyali nnamu eitha eba eyimiridde eba etambula eba etudde ebeera erya fainali ngaakugamba nti ha nagenza olaba enkoko gyewaleeta enkoko yalinako akabbula akawansi ayinakugambirawo kati yino baagisaze <laughs> kubanga ente ebagibba eitha erina weeri weeriira oba bagisaze kati wamalako wiikisi bbiri oleeseyo abiri alaba owezezayo abiri omwesibyeko nga kati bagisaze atodda ate ziwadde azikuddiza olunaku lwe wagenda mu kifo ekyo ngaonoonya ente eyo shahada lwewagisazaamu lwaki abantu shahada zibavaako buli katikitiki tebamanyi muwendo gwekyo kyebalina wallahi abarabu babawo okusiramuka noma nensonga gyebawa ajaala al aliha ilahan wahida gwesebo oze otugamba tusiramuke tutole shahada oyagala tufuule bakatonda baffe bonna bonna katonda omu kubanga shahada gwe mulimu gwekola shahada eringa naggagga bwajja ku kyalo n'agula obupoloti bwonna kumi nataano ku kikumi abiri mutaano ku asatu ataano ku kikumi esimanya yiika emu n'abugatta n'afunamu ettaka aga ti kanina ettaka lyange yiika makumi ataano omugagga bwonna ng'abuguze buli wakugulako akapoloti omuwaaki akuwa ssente gwe n'omuwaaki n'omuwa ettaka kyekiraga nti olimuwadde ndagaano kibe kiri allah yasanga abantu ba wano mukalagi yasanga abantu ba uganda yasanga abantu b'ensi yonna mu kutuma nabi muhammad salama nga baakwata ettaka lyabwe ne balisalasalamu buki opoloti poloti buli kakutundu kaliko erinnya lyako nawe wano wange abdulazizi wano wange sulaimani wano wa joweriya wano wa hajara wano wa seka isa allah naga nti aaa saagala mubere na poroti poroti njagala bwonna mu bugatti njagala mwenna amuyina ekibanja kitya abantu naga nti abamuga nti ye fetukkiriza tuba tufuse bakibanja nti ye erapo tuivuddewo katufena twegazanya nti ye kati aba amanyi ebyamataka nedda sevu bwe tukkiriza endagaano eno kitegeeza obwannanyini butuvuddeko tugenda kugoberera ffenna nanyini kibanja atya lulimba lina kaproti kange nze manyi kyenkakozesa kaate malemusaba nti owayo nimireko wano abo ne bagaana abarabu baalwawo okusiramuka baalwawo okuwaayo obupoloti bwabwe kuba baali bategedde nti bugenda gattibwa kifuukamu ekibanja kitya fe mu uganda twasiramuka mangu kulwaki tetwamanya nti bwosiramuka poloti bagitwala obusiramu bwagenda okujja no tulina bakatonda baffe obamanyi katonda baffe yali musoke enkuba wejjanga mbi musoke ngaayingirawo ng'ataasa abazzukulu katonda baffe yali kibuuka bwe tugenda mu ntalo ng'amagye gavudde mu bbanga kibuuka ng'atumbira mu bire ng'akubira eyo eŋŋumi katonda baffe yali ddungu bwe mugenda mu kibira okuyigga ensolo ng'emanyuuka ekikumi nga muyita omuzimu gwa ddungu ddungu ddungu jangu nga ddungu akulinnya ng'ofuumuula enjobe ng'enjobe egamba omusajja alinnye ki pikipiki nti aa amayembe eddungu yaliko kati obusiraamu bwagenda okujjaano twalina akapoloti kaffe kebayitangaani mukasa olina ebizibu abaana baganye anze wendi mukasa muli ku nyanja etabuse mumpite mukasa nze wenyanja tuba nti waliwo obuyimba qurani ya saidi eyo buyimba akayimba agamba nti mukasa eh, yakolaki yaddukana n'obwato mukasa ow'enyanja mukasa senadduka n'obwato ne bweyiwa sena biki bayimba obuyimba obwo nga baagala omuzimu ogwo lubaale oyo ajja abayambe allah n'agamba nti nedda mubadde mwogera ku byanyanja ennyanja zange nze allah mubadde mwogera ku byabaana aa nze nga booluzaalo mwogera ku byakuyigga ensiko zonna zange allah n'agamba nti nedda biri byonna mubireke mugambe ashhadu an la ilaha illa llah musaze mubiri byonna mukkirize nze allah nzekka jalla jalaluhu obuloti bwonna mubusuulewo mubugatte mufunemu ekibanja kimu mufunemu shahada mufunemu allah yekka biri byonna mubisuulewo abawarabu bategeerako bawarabu ate byali muluwarabu bamanya mm, muhammadi atugamba tuleke biri nze allah yekka abamu tebabitegeera mu bawarabu n'abasinga obungi tebabitegeera wane waffe basiramuka naye bajja n'ebintu byabwe mu buki mu busiraamu bajja nabyo era omusiraamu agamba nti naye bannange tufe tetubeeko na buwanga bwaffe buli kyemutugamba mugamba ddiini ddiini munnange yasiramuka teyamanya kyeyayogera omuntu wagamba ashhadu an la ilaha illa llah aba ategeeza obuwangwa bwange obutuufu mbuzudde bwe busiraamu obuwanga bwange obutufu buki busiraamu toli muganda barakllah fik ndi muganda ndi muganda era omuganda eyasooka kigambibwa yali kintu naye si ye muntu eyakola ki eyasooka segeza kintu muzukulu wa adamu alaihi salatu wassalamu adamu ani yamutonda allah allah yagamba atya adamu nga amutonze nkutonze kunsinza sikusinza mayembe sikusinza biteega sikusinza mizimu sikusinza mm, ani bijadu sikusinza kusinza miti eh! <laughs> ne mwalimu isa mwalimu yangamba nti yali amanyi kintu ye adamu kintu adamu zona ennyukuta nnya nekintu alina ttaano e, adamu kozi adamu naye a ewangaala allah kati shaitaani yagamba abantu nti origini yammwe kintu esobole obatekerawo ebisinzibwa ebijja ku kintu layini neegamba fe abagisu nti origini yammwe mundu andyani andi seera esobole okulaga abagisu nti munamwe mulina layini yammwe mumulina osinziza naye ngaekyamazima layini yaffe ffenna eddayo ku adamu alaihi salatu wassalaamu kati omuntu yenna abarabu bagamba أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب bagamba oyagala fuula bakatonda baffe katonda omu tuve ku kusinza lubaale okusinza emisambu okusinza ebiteega tusinze katonda omu bagamba inna haha mazima ddala kimwogerako mmwe la shaiun ujabe nsonga eyewuunyisa kyajabu muleese ekyajabu otugamba tusinze katonda omu ekyo kyajabu la ilaha illa llah okimanyi sheekhe nti abasiraamu kuba abatali basiraamu bonna basinza bitali allah era abatali basiraamu bonna ekyo kyebakola kyekibafuula nti si basiraamu ekyokusinza yesu okusinza mariya okusinza bakabaka okusinza emisambwa biteega mayembe kyekibafuula nti si basiraamu naye okimanyi nti eriyo n'abasiraamu nam nga bakaluubirizibwa okukola obusiraamu nga ebasaanye obukola abasajja bano bagamba ogamba omusiraamu nti munange okkirizibwa okuwasa omukyala ow'engabi okkirizibwa okuwasa namuwonge nga yegwe muwonge ebbanga lyamala nga omukyala oyo tali mu bano allah be yakugaana okuwasa musatu nisaai anaya abiri mumwenda nti leka naagwe nenamwe mwalinoneka n'abawarabu eh! muwasota namuwonge nanyigira ddala kyokwogera kisanga ekisajja ekyo nga tekikubye buwalangwala kiina kyekyaba n'omugamba ate bano boyendaku allah yaggana okwenda oyendaku ono oyendaku oli ate kabaka nakugana okuwasa owekika kyo nogat eh wallahi omuntu wewasa wekika kyo okankana nedda newe webaka nemwanyo okutukankana ah, wabula allah yakigaana n'agamba njababonereza era allah abonereza mane allah agamba nja kubonereza toligerageranya ku mbonereza yaffe ey'ensi allah asobola okulwaza jest olwala luno n'ogenda ku kitanda olwala luno ne lulwala naga ti ali ku dripu emulago lwala allah akuzimbya akantu mu kigere ne bakusaako ecupa eno waggulu aa allah nga alina ebintu ebiruma ebugumu okulyanga ebugumu likuluma tebiruma ebugumu nolya ebugumu nga likutta bugumu nga limutta bugumu nga waali yenna awulire asaanawo faani ziringa faani mumpe kwaisi nga allah amukumidde ebugumu awo waali waliwo abalala obunyogovu ngaawulira obunyiga obuvunga bannange allah alina ebiruma jalla jalaaluhu kati allah fe tumugondera obutawasa bawala bano nabano nabano kubanga yatugaana ate alina obusobozi obutubonereza fe tujemera omuntu yenna atugaana okuwasa ekyana ekiwala ekiina agaasi agatangaalijabw ekiti mulwokuba kyakikaakyo kubanga talina na buyinza bumbonereza ate nawemba nkifunye nenkiwasa tasobola nakumanya nakiwasizakozi nga gomugaayo mani muzinze eŋŋambo okusobosa abasajja eriyena bakujemedde bawasiza omuwala gewabagana so waati allah kakubirwa simu yenyini abirabaga nti okikoze oyenze kale ojja kundaba manyi allah kyagenda okuba omuntu ayenze bwe musiraamu tosumululanga zipu lindako wasobolide bwoli sumulula zipu ogenda kujja kunakula enkomerero nga oyina akakacapatikoyo omukyala gwe wayendako mu kyenyi kyo kadonati akwe <laughs> wekirijjula allah amenja agenda oteeka ku mikono nga sepo eryondozeryo bajje nabajja okujja nga bajenerali nga fesi yajjula amatama kwekiri noza allah keno <laughs> akucepe lailaha illallah omusiraba kati ŋamba nabwo mbasaabukozesa nga buvaamu amazzi bwena butonnya munye motoka zebyennyanja ngaepakinzi eh? <laughs> muziraba nga zitiriika motoka yebyennyanja ezetiriika engeri embamu ice eh? kati wepaki nga wetereka watobye kati abakyala oba abaami kati omwami agenda ba ne donanti egyeyayendako kanomukyala agenda banaki <laughs> ah, ekyomukyala kyanaaba nakyo munakitubuulira abali ku midiya fe kitulemye wano <laughs> nga allah akimuteeka mu feesi akimutimbe buli muntu yenna alabaga nti bannange all this bino byonna wabikozesanga feesi wenajjula allah amanyi waanaateeka wala subhanallah nga butonyolokoka amazzi musiraamu kati ye naba nenyonte eriba nyingi nga nganywa nedda amazzi ago gagenda bba masira amasira agawunya ekivundu nga tegatonya wansi nga bukulukuta budda mukamwako mmere gena bambi nnyo jamaani wanaudu billahi min dhalika nsaba allah atutaase wanu nsaba allah atusonyiwe yenna yali akikozeeko nsaba allah atukuume tuleme kuddamu kikola embeera egenda bambi nnyo kubanga mu mazambi amanene kuliko zambi eyiitibwa obwenzi dene mumaaso ga allah era mu positioni ezenjawulo allah ajja alaga ebibonereza ebigenda okukwata abenzi nga bizitowa kati abooluganda allah fe tugaana okukola bye yatugaana ntugaa tatujja kukikola allah yagaana alina obusobozi obutuusako ebibonerezo so nga ate omulala yenna atugaana tulina obusobozi allah asobola otutusaasira ne tumwewala n'atamanya nti tukoze kye kati omuntu yenna nga yina shahada tasobola agamba nti nze sikola kino ate nga shahada si yekyogera nabwe kityo abarabu bagamba wantolaka almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum batambulanga mubo nga bagenda bakuutiragana nga bagamba batya nga bagamba isbiruu isbiruu ala alihatikum munywerere ku nnono zammwe munywerere ku nkola yammwe abantu boolaba abakyaya byennyimbe tebazaabya bwabya nti bazaabya waliwo abagenda bakuutira bannaabwe abagenda baddira mu bannaabwe ensonga eyo abagita faasira abantu abobatoolaba nga buli mwaka ezibu obujja ekyokulabirako abantu boolaba abaalula abalongo osobola ozaala abalongo olwaleero nsaba allah abantu wenna bamusabira ayinza obutasobola binaddirira naye nze nsaba allah abakoleki abantu yarabbi osobola obbazaala leero nga gwe tetolina kyomanyi nti balina n'ensonga balongo era omala obazaala nobeera ku bibyo alhamdulillah seeka akaika yakumande kati bano bano abatambuza obusiriku najja naga nti soko je sulaimani baŋambi wazadde abalongo nti ye alhamdulillah mashallah ne allah nti gwenno ndaba oli nnyo ku bya allah naye abalongo abo si baana ngaabaana abalala nti aha uh -huh. omuntu wazaala abalongo alina ebintu byateekeddwa okukola abalongo bolaba abo ofunye bugagga ne buli saalongo aba mugagga oba naalongo aira wano omu ku basajja abagagga mu ggwanga wano pulezidenti ndooza abeera mugagga naye kirabikasi saalongo oba sabo ne kabaka mugagga kuba ono mu buganda si yasinga ettaka n'endowooza si saalongo